Beşinci Risale olan beşinci kısım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın nuru semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ayeti tür envarının çok envar esrarından bir nurunu Ramazan-ı Şerif'te bir halit ruhaniyede hissettim. Hayal mayal gördüm şöyle ki Üveysi Karaniyenin Karani'nin İlahi ente Rabbi ve enel abd ve entel halik ve enel mahluk ve entel rezzak ve enel merzuk ilahir. İlahi sen benim Rabbimsin, ben ise kulum. Sen Haliksin, ben ise mahluk. Sen Rezzaksın, ben ise merzuk. Münacat-ı meşhuresi nevinden bütün mevcudat-ı zevil hayat, Cenab-ı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini ve 18 bin alemin her birinin ışığı birer ismi ilahi olduğunu bana kanaat verecek bir vakay kalbi hayaliyeyi gördüm şöyle ki, birbirine sarılı, çok yapraklı bir gül goncası gibi şu alem binler perde perde içinde sarılı. Birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. O alem ise ayet nurun arkasındaki ev kezulümatin fi bahrin lücciyin yağşâhu mevcun min fevkihi mevc min fevki sahab zulumatun ba'duha fevka ba'd İza ahrece yedehu lem yeked yaraha وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Yahut onların amelleri derin bir denizin karanlıklarına benzer ki, o denizi üst üste dalgalar kaplamış, dalgalara da bulutlar örtmüştür. Karanlıklar birbiri üstüne öylesine bastırmıştır ki, elini uzatsa onu dahi göremez olur. İşte Allah'ın nur vermediği kimsenin nurdan hiçbir nasibi yoktur. Ayeti tasvir ettiği gibi bir zulümat, bir vahşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu. Birden bir ismi ilahinin cilvesi bir nura azim gibi görünüp ışıklandırıyordu. Hangi perde akla karşı açılmışsa hayale karşı başka bir alem fakat gafletle karanlıklı bir alem görünüyorken güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder. Baştan başa o alemi tenvir eder ve hakeza. Bu seyri kalbi ve seyahat-ı hayaliye çok devam etti ez cümle. Hayvanat alemini gördüğüm vakit, hadsiz ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber, zaaf ve acizleri o alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi. Birden Rahman ismi Rezzak burcunda yani manasında bir şemsi taban gibi tulu etti. O aleme baştan başa rahmet siyasıyla yalnızladı. Sonra o aleme hayvanat içinde, etfal ve yavruların zaaf ve aiz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları, azim ve herkesi dikkate getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Birden rahim ismi şefkat burcunda tulu etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o alemi ışıklandırdı ki, şekva ve rikkat ve hüzünden gelen yaş damlalarını ferah ve surura ve şükrün lezzetinden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı. Alemi insani bana göründü. O alemi o kadar karanlıklı, o kadar zulümatlı, dehşetli gördüm ki, dehşetimden feryat ettim. Eyvah dedim. Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainatı ihata eden tasavvurat ve efkarları ve ebedi beka ve saadet-i ebediyeyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve istidatları rahatsız vakasına ve metalibe müteveccih hak ve ihtiyacatları ve zaaf ve acziyle beraber hücuma maruz kaldıkları hassiz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür, gayet dağdağlı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde kalbe en elin ve en müthiş halet olan mütemadi zeval ve firak belası içinde ehli gaflet için zulümat ebedi kapısı suretinde görülen kabre ve mezaristana bakıyorlar. Birer birer ve taife taife o zulümat kuyusuna atılıyorlar. İşte bu alemi bu zulümat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh ve aklımla beraber bütün letaif insaniyem, belki bütün zerrat-ı vücudum feryatla ağlamaya hazırken birden Cenab-ı Hakk'ın adil ismi hakim burcunda Rahman ismi Kerim burcunda, Rahim ismi Gafur burcunda yani manasında, Ba'is ismi Varis burcunda, Muhyi ismi Mahsin burcunda, Rab ismi Malik burcunda tulu ettiler. O alem insani içindeki çok alemleri tenvir ettiler, ışıklandırdılar ve nurani ahiret aleminden pencereler açıp o karanlıklı insan dünyasına nurlar serptiler. Sonra muazzam bir perde daha açıldı. Alem arz göründü. Felsefenin karanlıklı kavanin ilmiyeleri hayale dehşetli bir alem gösterdi. 70 defa top güllesinden daha süratli bir hareketle 25 bin sene mesafeyi bir senede devreden ve her vakit dağılmaya ve parçalanmaya müstahit ve içi zelzeleli, ihtiyar ve çok yaşa küreye arz içinde alemin hassiz fezasında seyahat eden bir çare ne bir insan vaziyeti bana vahşetli bir karanlık içinde göründü başım döndü, gözüm karardı. Birden halik arz ve semavatın kadir, alim, Rab, Allah ve Rabbu semavati vel arz ve musahhur şemsi vel kamer isimleri rahmet, azamet, rububiyet burcunda tulu ettiler. O alemi öyle nurlandırdılar ki o halette bana küre arz gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hoş, emniyetli bir seyahat gemisi tenezzüh ve keyif ve ticaret için müheyya edilmiş bir şekilde gördüm. Elhasıl bin bir ismi ilahinin kainata müteveccih olan o esmadan her biri bir alemi ve o alem içindeki alemleri tenvir eden bir güneş hükmünde ve sırrı ahadiyet cihetiyle her bir ismin cilvesi içinde sair isimlerin cilveleri dahi bir derece görünüyordu. Sonra kalp her zulümat arkasında ayrı ayrı bir nuru gördüğü için Seyahate iştahı açılıyordu. Hayale binip semaya çıkmak istedi. O vakit gayet geniş bir perde daha açıldı. Kalp semavat alemine girdi. Gördü ki o nurani, tebessüm eden suretinde görülen yıldızlar küre arzdan daha büyük ve ondan daha süratli bir surette bir birbiri içinde geziyorlar, dönüyorlar. Bir dakika birisi yolunu şaşırsa başkasıyla müsaade edecek, öyle bir patlak verecek ki kainatın ödü patlayıp alemi dağıtacak, nur değil ateş saçarlar, tebessümle değil vahşetle bana baktılar. Hassiz büyük, geniş, hali, boş, dehşet, hayret zulümatı içinde semavatı gördüm, geldiğime bin pişman oldum. Birden Rabbus semavati vel ard, Rabbul melaiketi ve ruhun esma hüsnası. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَسَابِحِ Andolsun ki Dünya semasını biz kandillerle süsledik. Ve sahhara şemse vel kamer. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirdi. Burcunda cilveleriyle zuhur ettiler. O mana cihetiyle karanlık üstüne çökmüş olan yıldızlar o envar azimeden birer lem'a alır. Yıldızlar adedince elektrik lambaları yakılmış gibi o alem semavat nurlandı. O boş ve hali tebehüm edilen semavat dahi melaikelerle, ruhanilerle doldu, şenlendi. Sultan-ı Ezel ve Ebed'in hassiz ordularından bir ordu hükmünde hareket eden güneşler ve yıldızlar, bir manevrayı ulvi yapıyorlar tarzında, o Sultan-ı Zülcelal'in haşmetini ve şaşair rububiyetini gösteriyorlar gibi gördüm. Bütün kuvvetinle ve mümkün olsaydı bütün zerratımla ve beni dinleselerdi bütün mahlukatın lisanlarıyla diyecektim. Hem umum onların namına dedim. Allah nur semavati vel ard. Mesele nuri kemişkatin fiha misbah. El misbah fi zücace. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali bir lamba yuvası gibidir ki onunla bir kandil vardır. Kandil de cam fanus içindedir. Cam fanus ise inci gibi parlayan bir yıldıza benzer ki ne doğuya ne de batıya ait olmayan mübarek bir ağacın yakıtından tutuşturulur. Onun yakıtı kendisine ateş dokunmasa bile ışık verecek kabiliyettedir. O nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Ayetini okudum, döndüm, indim, ayıldım. Elhamdülillahi ala nuril imani vel Kur'an dedim.